для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Не думайце, што нам невядомы вашы даходы. Дрэнны мы былі б кіраўнікі, каб не ведалі. А мы нічога не хаваем, усё падлічвае царкоўны савет і любы прыхаджанін. Айцец Міканор, не расказвайце нам казкі, весела гукнуў бабкоў. Чатыры. Палавіна наяўнымі і зрабіў выгляд, што заносіць лічбу у падпісны ліст. Поп кінуўся да стала, каб спыніць старшыню, бо што запісана пяром, Пападдзя не паспела даць сігналы, ён добры з пахмелля захоплены з нянацку трохі спалоханы, што пачулі ад яго служкі бога такія непрыгожыя словы, выгукнуў сам тры. А бабкову, Толькі гэта і трэба. Ён тут жа моцна націскаючы пяру, каб лічбы выйшлі тоўстыя тлустыя, каб кожнаму кідаліся ў вочы, воз якой сумы пачаўся ліст, запісаў тры папоўскія тысячы, але сказаў цяжка ўздыхнуўшы: Эх, што з вамі зробіш? Але наяўнымі айцец міканор. Не магу цяпер усё. Поверьте, половину хиба. Проникливая хитрушая попадя, зразумела, што яны задаволены бабковы Шапятович, бо паглядзела на свайго благаверннага з нянавісцю гневна пачырванеўшы знікла за шырмы ляпнула дзвярамі. Куды падзеліся яе ветлівая гасціннасць, прывабныя усмешкі. Але чорт з ёю з пападдзёй. Выйшлі яны на вуліцу перамосцамі. Ішлі і прыгадвалі, як апрацоўвалі папа, смяяліся. Ды раптам Іван Дзямідавіч нібы язык адкусіў, на паўслове стіх паперхнуўся смехам, яго маршчыністы смешна добры, калі вясёлы твар зрабіўся як з граніту, шэры, халодны, нервова заплюскала вейка – Адзімка сво сюды паказаў ён на вялікую на тры акны пад гонтавым дахам хату. Яна хоць і была навейшая і лепшая з тых, што ўцалелі ад пажару, але стаяла нейкая здзічэлая, пустая, як бы нялюдская. Суседнія хаты з абодвух бакоў адсунуліся ад яе, і на шырокіх пляцах паміж імі і ёй ніхто не будаваўся і яшчэ адно. Стаяла хата голая, ні двара, ні хлява, ні адрыны навокал, нічога, што аздабляе сядзібу, надае утульную жытлавасць. Пятро ведаў, хата належыць сям'і паліцая Антонінкі. З панізоўя было некалькі паліцаяў, з другіх вёсак ніводнага. Можа, праз гэта бабкоў не любіў панізоўе. Пятро неаднойчы чуў ад яго паліцэйскае кубло зладзюгі. ладзюгі. паліцаяў забілі партызаны, трох судзілі. А гэты Антоненка ўцёк. Але відаць, не за тое, што ён недзе жывы непакараны, людзі мелі да яго такую нянавісць. Да сем'яў другіх адносіліся па-рознаму, але ніводнай не была ў такой ізаляцыі, як Антоненкава. Ніводнай так не цураліся, як ад заразных, якіх адхінуліся, адгароджваліся. Дзеці тыя не гулялі з дзецьмі паліцая, у школе за адну парту з сынам яго адмаўляліся сесці. Саша аднойчы расказвала. Сёння ў Антоненкавых была. Суседзі сказалі хлопец з горлам ляжыць. Баялася, каб не дыфтэрыя часам. Не, ангіна. Дала стрыптацыт. Разумею, што дзіця не вінаватае, не адказвае за бацьку. А ўсё адно. Пабыла ў хаце. І ўвесь дзень хаджу з такім адчуваннем быццам. Датыкнулася да нечага брыдкага. Чаму ў яго столькі было лютасці да людзей, а? Ніхто ж яго не крыўдзіў, не раскулачваў нічога. Яшчэ больш, чым знадворку, урадзіла хата ў сярэдзіне. Музыка дзікая і пустая, як стадола. Нават ложка не было. Стол грубы, з негабляваных дошак, на козлах, ды ў слон, доўгі, стары, адглянцаваны да бляску, пустая паліца на задняй сцяне, пад ёю маленькая шчарнелая ад вільгаці лаўка. На ёй драўлянае вядро, і ўсё. Хата не атынкована. Між пачарнелых патрэсканых бярвенняў вытыркаў мох, і гэта яшчэ больш надавала здзічэласці першабытнасці. Аб наяўнасці жыцця і людзей бадай сведчыла адна печ, свежа пабеленая, відаць, перад вялікаднім. Напэўна, каля яе і на ёй на гэтай печы ішло ўсё жыццё. Бы цяпер хоць На дворе шумела весна, квітне у май. Двое хлопчуков год под 10 и 7 ляжали на печи, як зверки цікавные и сполоханные, пильно сочили за кожным рухом бабковой Шапятовича. А нижей на ляжанцы, обкрутивши голову нейкой брудной анучей, сядела, як здичелая сова старая, сивая, з чырвонымі запалёнымі вачамі у лахманах. Увайшоўшы ў хату, бабкоў не павітаўся, як звычайна. Пятро таксама змаўчаў і ім ніхто не сказаў ні слова. Толькі маладзейшая гаспадыня паліцаева жонка, кабета высокая, буйная, але худая, адны маслы тырчалі, змахнула з услона фартухом пыл. Рухам гэтым яна як бы запрасіла іх сядаць. Да яны не селі, стаялі. І яна стаяла каля печы, скрыжаваўшы на грудях рукі, чакала, што скажуць. Падпішыцеся на пазыку. Не сказаў, не папрасіва, загадаў бабкоў. Трэба адбудоўваць тое, што спаліў ваш бандюга. Савана сцярожана ўстрапянулася, узняла галаву. Вусны паліцаях іскрывіліся ў дзіўнай ухмылцы. А вы яго знайдзіце і падпішыце. Бабко важно перасмыкнула ўсяго ад такой нахабнасці, і ён тузануўся адразу ўсім целам, махнуў рукамі, закрычаў: «Зловім і падпішам прыгавор. Толькі нагамі дрыгне ў пятлі. Тут жа на вуліцы і павесім сабаку перад усім народам. На печы заплакаў малый мамка, мамка, я баюся, мамка, я баюся. Пятра скалануў гэты плач. Шкада стала дзяцей, падумаў, што ім прадстаўнікам улады нельга так гаварыць пры дзецях. Амаль загадаў бабкову. Іван Дзямідавіч, прытрымайце нервы. І той схамянуўся. сказаў хлапчуку: «Не бойся, дзедка, ніхто цябе не кране. Мы не такія. Гэта твой бацька дзяцей страляў. Не страляў ён дзяцей, Не страляў! Раптам прастуджаным ахрыплым голасам гукнула старая. Быў яе крык такі неспадзяваны, што Шапятовіч аж уздрыгнуў. «Страляў!» – зноў сарваўся стары партызан. «Увесь атрад іх быў тую ноч, дзяцей Рыгора Сівалоба, ён ваш застрэліў, усе на судзе пацвердзілі». «Не, не, не, не, не!» – упарта і страшна – адмаўляла маці забойцы. Thank you. Вачыма яна доўга пераконвала сябе ў гэтым. Можа, кроў дзяцей не давала ёй сну і спакою. Старая гэтая, у якой, відаць, памуцілася ў галаве і наогул уся сцэна зрабілі на Шапятовіча вельмі цяжкае ўражанне. Ад размовы пра забойства дзяцей на хвіліну нават зрабілася, як бы млосна закружылася ў галаве. «Іван Дзямідавіч, пайшлі». «Ды не!» яны падпішуцца перакананы заявіў бабков і сеў на ўслон пачаў расшпільваць сваю палявую сумку у іх гадаў золата закапана ён усе яўрэйскія дамы аграбіў калі няшчасных на смерць пагналі і дом гэты з мястэчка перацягнуў Канфіскаваць даўно трэба, колькі разоў казаў пракурору, Людзі ў зямлянках жывуць не менш тысячы, усе наяўнымі. Душа з іх вон, ясна? Звярнуўся ён да маладзіц. Яна зноў скрывілася, перкасіўся твар ад усмешкі ці ад нервовага спазма, але Пятру чамусьці здалося, што усмешка гэтая непакутлівая, здзеклівая. У мяне капейкі за душой няма. Ах! Тыдзень назад краму пры луках абрабавалі, дык я баюся, што палавіна дабра таго ў цябе закапана. Пашукайце! І пашукаем, і знойдзем. Гэта іх работа. Твайго. Ён далёка не пайшоў, тут шыбеннік валацуга блукае. Ну, да блукаецца... Вяровачка даўно плача па ім. Мамка, мама, мамка, цыц, дык злавіце яго. Зловім. Не страляў ён дзячей, не, не, не страляў. Суд разбярэцца. Суд разбярэцца. Дык я чакаю, чуеш? Бабкоў пагрозліва стукнуў кулаком па стале. Іван Дзямідавіч, звычайна далікатны, ветлівы з ім Пятром, Бабкоў зноў груба адмахнуўся: "Не мяшайся, сакратар, тваё дзіця жывое". Старая раптам спаўзла з ляжанкі, пашкрэбала да дзвярэй, кульгаючы, тягнучы за босай, з вузлаватымі пасінелымі пальцамі правай нагой левую, абкручаную бруднымі анучамі. Яны са здзіўленнем і неразуменнем паглядзелі ёй у спіну. Што з ёю? Жывот схапіла ці што? Ці пратэстуе так? Ці У качарэжніку захапіла качаргу. Навошта? Нявестка паціснула плячамі, растлумачыла: Не ў сваім вуме яна, а мне ж трэба даглядаць, карміць, а з чаго? Я можа сама сто разоў пракляла яго, хоць ён і бацька дзяцей маіх. А калі хадзіла пры немцах, паняй, тады не кляла калі я хадзіла паней, а Ён ездзіў, самагонку глышыў, з дзеўкамі гуляла я на зямлі душылася, як ачумелая, багацце капіла, разбагацела. Яна усміхнулася ўжо зусім інакш, не крывячыся так з горкай насмешкай з свайго лёсу. На крыві людзей багацела. Я не ведала. У сваім сяле ён нікога не чапаў. Не ведала. Цяпер вы усе не ведаеце. Бабков як бы трохі супакоіўся. І, мабыць, зразумеўшы, што наяўнымі тут не возьмеш, напісаў у лісце тысячу рублёў, сказаў «Распішыся». Яна паківала галавой. «Не буду я распісвацца». «Чаму гэта ты не будзеш распісвацца?» – зноў злаваўся старшыня. «Не буду». А чым я выплачу? Каб мне потым і гэта прыляпілі. Падпісалася, аплаціць не хоча. Ах, круціся, як змяя! І тут увайшла старая. У нявесткі адразу вырвалася спалоханая, узлаваная «Мама!» Але яна тут жа схамянулася, спытала са здзіўленнем «Дзе гэта вы?» старая несла ў руцэ пачак трыццатак. Яна паклала іх на стол, коротко сказала: « Во! Грошы былі новенькія, непакамечаныя, але ажно цвілыя ад доўгага ляжання ў сырым месцы. Усё гэта было так нечакана, што нават бабкоў разгубіўся і доўга утрапёна глядзеў на чырвоныя паперкі з партрэтам і ліча ў авале. Мабыць, як і Пятро, ён не ведаў, што рабіць. Палічыць іх? узяць не лічыўшы ці наогул не браць. Няцяжка здагадацца, адкуль яны гэтыя грошы. Але якія думкі пранесліся магчыма сапраўды праз хворы мозг маці здрадніка, забойцы. Аднавяскоўцы ведалі, яна несла віну за злачынствы сына, бо ўсё жыццё была сквапная неразумна шчадная, прывучала дзяцей красці ў суседзяў яблыкі, гуркі, бульбу. І вось вынік. Сын ад дробных краж дайшоў да забойства дзяцей. ёй хацелася цяпер, аддаючы грошы. Можа, здалося, што гэтак яна ўлагодзіць Івана Дзямідавіча, яго гневу нянавісць. Можа, падумала, што ахвяраванне на агульную карысць паможа ёй замольваць грахі ўласныя. Узлезла на ляжанку, згорбілася і зноў паўтарала – Не забіваў Федзя дзяцей, не, не, не. Быццам хацелася пераканаць самую сябе. Thank you. Бабкоў скамячыў грошы, сунуў іх у сумку і шпарка рушыў да дзвярэй. На вуліцы пачаў плявацца. О, бачыў, асінае гняздо. Я даўно казаў, трэба в обыск зрабіць у іх і ў другіх такіх. Бачыў, грошы пачвілі. Я ўпэўнены там, што тысячы закапаны ў зямлі і ні адны грошы май на ўвазе. Дык не ж, дзе не трэба ў нас, трымаюцца за закон. Цяпер я гэтымі грашамі ў морду і тыцну і булатаву прокурору. Але нервовы ўзрыў, успамін пра сям'ю ў такой акалічнасці, у хаце забойцы знясілілі старога хворага чалавека. Хвілін праз колькі бабкоў, які толькі што гарэвы кіпеў, зрабіўся маўклівы, сцішаны, змарнелы і абыякавы да ўсяго, у тым ліку і да выканання плана пазыкі. Музыка спачатку ён агітаваў нехаця фармальна. І Пятро мусіў узяць ініцыятыву на сябе, хоць і адчуваў, што робіць ён гэта горш за бабкова, не ўмее асабліва з жанчынамі пагаварыць гэтак проста з жартамі, з прымаўкамі. Тлумачыў значэнне пазыкі грунтоўна, але залішне сур'ёзна афіцыйна. Сам адчуваў, што гэта кепска, але інакш не выходзіла. Што скажаш чалавеку, калі у адказ на прапанову пазычыць дзяржаве ён тут жа просіць пазычыць яму, каб дабудаваць хату, вывесці дзяцей з земляной нары на святло. А просьбамі такімі засыпалі – лесу, пазыкі, хлеба, напрадкі для дзяцей, і гэта яшчэ больш прыгнятала, знясільвала бабкова, збівала з панталыку Шапятовіча, зводзіла на нішто яго прапаганду, аднак падпісваліся. Трэба, значыцца трэба. Людзі разумелі гэта, і некаторыя як бы шкадавалі іх прадстаўнікоў улады, справа іншая, што наяўнымі амаль ніхто не ўносіў. адна Марына старосціна шапятовіш яе добра ведаў бо яна была дэпутатам савета і разы два з'яўлялася на сесію адразу весела спытала а наколькі трэба колькі можаце я магу колькі хочаце 200 500 тысячу дзе ты возьмеш тысячы гэтыя хмура спытаў бабкоў іван дзямідавіч пляснула жанчына ў далоні а Ды няўжо ж вы думаеце, што я заўсёды такая бедная буду? Я разбагацець хачу. Пятро пахваліў яе, калі выйшлі, каб усе такія былі. Бабко усміхнуўся яму як блазнюку. А карысць якая. Стары пракоп незавец, які так адмаўляўся, свае 50 рублёў сам прынясе, бо ведае, падпісаўся, плаці. А ў гэтай балаболкі што ты возьмеш? Ты ў яе ніколі капейкі за душою не было і невядома калі і будзе. Музыка Пятро зразумеў, што праца іх такая пакутлівая, напалавіну марная. А каб мець хоць які вынік, то калі не яму дык бабкову актыву прыйдзецца не раз яшчэ рабіць вось такі падворны абход і размаўляць, магчыма, не так далікатна, а больш катэгарычна падпісаўся плаці. На змярканні гадзіны праз чатыры абходу Пятро адчуў сябе такім спустошаным, змарнелым, што пачаў з жахам думаць, што трэба яшчэ заходзіць да некага ў хату, а яшчэ горш лезці ў зямлянку, бачыць галодныя позіркі дзяцей і выслухоўваць скаргі жанчын, а пасля ўсяго гэтага ўпрошваць падпісацца на пазыку. Адчуваў ён сябе, мабыць, горш, чым бабкоў той неяк пачаў патроху зараджацца, а Пятро больш не вытрываў. Хопіць, Іван Дзямідавіч, не магу. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце выканаўца артыстка маргарыта захарыя.